menores somos los que aquí venimos y nos dan licencia, lo pedimos y nos dan licencia, No pedimos. Lo pedimos y los pediremos, lo pedimos y los pediremos con buenas palabras, en haremos con buenas Chorizo, morcillas y también jamones, Chorizo, morcillas y también jamones, también queremos crecido, ratones, también le queremos crecido. Casa Blanco y el vino que lo tiene en Casa Blanco y el vino. Si no camino de amor dinero, si no La noche nace el niño Dios y no los reyes, quédense con Dios. Y orar los reyes, quédense con Dios. Quédense con Dios todo de esta casa, quédense con Dios todo de esta casa. Para el año que viene, niño, con su gracia, para el año que viene.